Bortia laboiek untsa baliatzen die eta laneko baldintzake hobetzen aidia. Hala zerentzun den bestiak beste, apaltze tipi bat balin badae, aurten bere hun eta hogeita hama bi laboiek kabaliek jamandutie bortia lat. Eta berogeita hiu itxoletan artzainak bazien, gehuag eta habo artzain langiliak ikusten dia, udahuntan hamekazielaik bortian gazna egiteko galtua e emendatzen nahi da eta dagen urteko sedetan da gaznategi ibiltai bat proposatzia. Inzekaiak aldiz gutitzen haidea larazkenian, sajur hortan, beste mania bateze bortie gozatu nahi dela oai gehuago eta habo, erandeiku, jozi etxemaite iratien junazliak. Agut ikusten dizi, gure eh, iztikaik zahartut zuai, jiten tutsu, pu, berrogeita, berrogeita, urte pu, eh, ez habo ikusten gaztik eh, sajur hortan, mena kontra jazik, gentik uh, jenter gazte hoik horatut, ma, voilà, haitzeko e e haitzeko, uh, eh, bo, ondio sumait biltzeko, fotoen eh, egitea, eta jakiteko gaisa hanitz zea uh, uh, eta hoiko Kambiatzen duzu, mena bon, gentik horatut, ze du duz ne? Eh? Iratiko turisma gunia untxadua eta itxolak bakantzetan betetzen dia, elhur eskaza eta aizea azkarai bu egiteko e, raketa egiteko gunia izan behar luke ondoko urteetan. Bestalde departamentia aida lantzen plan bat bortiaz eta hortaze beri eman deiku Jacob sindikateko lehenda Ben agintutzu gui buz, kosteko zersien arrinkuak, galtu, beste bortuko akturak ere kontratuko titzi eta badaki digan astin ere kontratu tila e, eh, biarnoko sindikatak e, eta heke estitzi oso berrarinkuak, e, eh, gupen bide gutigo duzia, mena heke bat itzi harrinkoak, gu pesala, eh? eh. nola nahi bat dugu uh, eh, kastilo edo hontako, edo lurro hontako labon txasus tengi, bon, behar dizugu lan egin, haite txiek egin behar dizie lan egin, eta aksionek behar dizie edo lan behar dizie egin, uh, eh, bortian uh, bizik etxekitzeko. Eta ondoko urtean plan horrek argitu behar luke.